Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում պլանային դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ ԼՂ-ի նախագահն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը քննարկել են Ղարաբաղի ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Հայ ժողովուրդը հպարտանում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությամբ։ Նորաշենիկ համայնքի բնակիչները օգտվում են ինտերնետ ծառայությունից։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում ընթանում է նոր ընդունելություն։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում ամեն ինչ արվում է, որպեսզի տարեցներն իրենց հանգիստ ու ապահով զգան։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երազկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 450 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Նույն աղբյուրի համաձայն սեպտեմբերի 13-ին պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում Տեղի ունեցել բանակի ռազմական խորհրդի հերթական նիստը նվիրված պաշտպանության բանակում իրականացվող կադրային քաղաքականության ընթացիկ վիճակի եւ դրա բարելավման ուղիների քննարկմանը։ Բացելով նիստը, Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը կարևորել է բանակային կյանքում կադրային ճիշտ եւ հետեւողական քաղաքականության վարման անհրաժեշտությունը, իսկ այնուհետև ներկայացրել աշխատակարգում տեղ գտած հարցերի համառոտ բովանդակությունը։ Ռազմական խորհրդի նիստի ավարտին ելնելով հիմնական զեկույցում եւ ելույթներում հնչած առաջարկություններից ու պարզաբանումներից պաշտպանության նախարարը ներկաներին տվել է մի շարք ցուցումներ եւ հանձնարարականներ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ֆիզուլիի շրջանի Ղարախանբեյլի բնակավայրի արևելան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի հանրապետության նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Ուղերձում, որը մեզ տրամադրել է նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը, ասված է. Արցախի հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Դուք ունեք հարուստ փորձ ու գիտելիքներ, մարդկային ու մասնագիտական բարձր ունակություններ ու կարողություններ, որոնք մեծապես կօգնեն ձեզ այդ պատասխանատու պաշտոնում ձեր գործունեության իրականացման ճանապարհին։ Վստահ եմ, որ այսուհետ էլ անմնացորդ կծառայեք հայրենիքի եւ հարազատ ժողովրդի զարգացման ու բարգավաճ ճանաչման, հայոց պետականության ամրապնման, տնտեսության առաջընթացի ապահովման, Հայաստանի եւ Արցախի միջև կապերի շարունակական խորացման ու ընդլայնման հայրենանվեր գործին։ Մաղթում եմ ձեզ մեծագույն հաջողություններ իբարս Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 13-ին ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն օրը ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին ընդունել է Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են մի շարք հարցեր՝ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի կողմից իրականացվող դիտարկումների վերաբերյալ։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Հայ ժողովուրդը հպարտանում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը։ Այժմ երիտասարդ սերունդը պահպանում եւ ամրապնդում է ավակների ծանր հաղթանակները, նշել է նա։ Մենք առանձնանում ենք հաղթող սերնդի ոգով։ Հստակ ենք պատկերացնում, թե մեր պետությունն ինչ ուղղությամբ ենք զարգացնելու։ Ապրիլյան իրադարձություններից հետո հայ ժողովուրդը նոր ինքնագիտակցությամբ է նշում հայկական երկու պետությունների անկախությունը։ Արցախը աշխարի բոլոր հայերի տունն է, մեր ազգի միավորման օրինակը, ասել է Արտակ Զաքարյանը։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի բանակցությունների որևէ փուլ չի կարող ավարտին հանգել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկի այն հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղին Ադրբեջանին որոշակի տարածքներ հանձնելն է, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասել է. Միսկի խմբի յուրաքանչյուր ամնախագահ եւ յուրաքանչյուր երկիր բնականաբար պետք է հայտնի իր կարծիքները։ Մենք մեր կարծիքը միանշանակ հայտնել ենք եւ որից ենք կրկնում եւ դա ասել է նաեւ հանրապետության նախագահ առանց Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի որևէ բանակցային փուլ եզրահանգման չեն կարող բերել եւ այս պահին որևէ որոշում չկա, որևէ փաստաթուղթ չկա, դրանք ցանկություններ են եւ առաջարկություններ են։ Ըստ Վահրամ Բաղդասարյանի Հայաստանն ունի իր առաջարկները, որոնք անընդունելի են Ադրբեջանի համար, ադրբեջանական կողմն էլ ունի իր առաջարկները, որոնք անընդունելի են հայկական կողմի համար։ Դեռ որոշակիություն չկա։ Դրանք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների արտահայտած տեսակետներն են, ասել է նա։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունից հաճելի նվեր են ստացել Քաշաթաղի շրջանի Նորաշենի համայնքի բնակիչները։ Այսուհետ նրանք կարող են օգտվել ինտերնետ ծառայությունից, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Քաշաթաղի շրջանը եղել եւ մնում է ԼՂ կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Հնարավոր ամեն ինչ արվում է բնակիչների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Համայնքի ղեկավար Ծովինար Խաչատրյանի խոսքով Նորաշենիք համայնքը կազմված է այսինքն երկու գյուղից՝ Վարդուտ եւ Նորաշենիք գյուղերից։ Վարդուտ գյուղը նորակառույց գյուղ է 2007 թվականին հիմնադրվեց, իսկ Նորաշենիք գյուղը 90-ակրումից հետո 95 թվականին։ Կրթօջախ Նորաշենիքում չկա։ Գյուղի 24 աշակերտները հաճախ ուսանախում են Հարևան համանքի դպրոց բավականին շատ աշակերտներ ունենք, 22 աշակերտ ունենք, որը կողքի համայնքի դպրոց գնում։ Բարդուտ գյուղում են ունենք առանձին դպրոց, որտեղ ճիշտ է ցավալի աշակերտների քանակը քիչ է, բայց դե բավարարվում ենք եղածով։ Խոսելով հիմնախնդիրների մասին, դրանց թվում համայնքապետը առանձնացրեց բնակարանաշինության հարցը։ Բնակարաններ չկան, որտեղի բնակեցնի գյուղը, կոնկրետ Բարդուտի մասին է խոսքը, բայց խոստացվել է կառավարության կողմից կողմից, որ բնակարաններ են կառուցվելու, մոտ մի 8 բնակարան արդեն ունենք նույնիսկ եկողների, այսինքն բնակիչների զանգեր, որ ուզում են կամ բնակվել, սպասում ենք բնակարանները լինելու։ Համայնքապետ Ծովին Արխաչատրյանը իր եւ գյուղի բնակչության անունից շնորհակալություն հայտնեց կառավարությանը վերջերս գյուղին հատկացված նվերի համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում եւ մեր վարչակազմի ղեկավարությանը եւ երկրի կառավարությանը մենք համացանց չունեինք, վերջերս տեղադրել են այդ գործընթացը արագացված է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ուղակի եւ վարչակազմի ղեկավարությանը եւ երկրի կառավարությանը, Քաշաթաղի մշտության կենտրոնում է, Նորաշենի համայնքն էլ առավել եւս։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուգլաս Մայքլուրեր Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում ընթանում է նոր ընդունելություն, որին ներգրավվել են նաև Ասկերանի, Շուշիի, Իվանյանի, Նորագյուղի, Կարինտակի 12-ից 18 տարեկան երեխաները։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի Թումո կենտրոնի ղեկավար Գորյուն Խաչատրյանը եւ հավելել, որ ընդունելությունը կատարվում է ողջ տարին։ Սեպտեմբերի 1-ից մինչև այսօր Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը ընդունվել 118 աշակերտ, որոնց 80%-ը վերոնշյալ բնակավայրերից է։ Թումոն այժմ ունի 1152 աշակերտ։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում խնամվում են 86 կենսաթոշակառուներ, որոնցից 49-ը կանայք են, 37-ը տղամարդիկ։ Այս մասին ասել է տուն ինտերնատի ավագ բուժքույր Անուշ Մարդյանը, նշելով, որ նրանցից ավելի քան 22-ը աշխատամության կարգ ունեն։ Խոսելով տուն ինտերնատում ստեղծված պայմանների մասին, նա նաև նշել է, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի տարեցներն իրենց հանգիստ ու ապահով զգան։ Տեղի բնակիչներն ապահովված են տաք ու հարմարավետ կացարաններով, օրը 4 անգամյա սննդով, հագուստով, անկողնային եւ հիգիենիկ բարագաններով, ինչպես նաեւ տրամադրվում են բժշկական, հոգեբանական եւ այլ ծառայություններ։ Անուշ Մարդյանը նշել է նաև, որ տուն ինտերնատի բնակիչների մի մասի խնամքն էլ աշխատողների կողմից իրականացվում է տնային պայմաններում։ Նրա խոսքով մարդիկ ապրելով տուն ինտերնատում կազմում են ընտանիքներ։ Տուն ինտերնատում ստեղծվել է 4 ընտանիք, որից մեկ զույգն ամուսնացել է վերջերս սեպտեմբերի 7-ին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր հերրախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Վարչապետը շնորհավորել եւ բարեմաղթանքներ է հղել Ռուսաստանի իր գործընկերոջը ծննդյան օրվա արդիվ։ Կարեն Կարապետյանը բարձր է գնահատել Դմիտրի Մեդվեդևի անձնական ներդրումը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դաշնակցային փոխգործակցության զարգացման գործում, որը հիմնված է երկու երկրների ժողովուրդների բարեկամության վրա։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Դմիտրի Մեդվեդևին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու արդիվ իրեն հղած շնորհավորանքի համար։ Օրերս Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հերրավար ուսուցման աշխատանքային խումբը Պաշտպանության նախարարությունում գործող գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի տեղեկատվական կառավարման համակարգի եւ GlobalNet ծրագրի համակարգող Դավիթ Ղազարյանի գլխավորությամբ մասնակցել է ԱՄՆ-ի Suffolk քաղաքի Վիրջինիայի մոդելավորման եւ սիմուլյացիոն կենտրոնում կայացած ՆԱՏՕ-ի հերավար ուսուցման ֆորումին։ Ֆորումի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության աշխատանքային խումբը ներկայացրել է իր նվաճումները հերավար ուսուցման բնակ Գավառում, որի ծրագրերի մշակման գործընթացին իր աջակցությունն է ցուցաբերում ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ։ Միջազգային մրցույթում լավագույնը ճանաչված հերավար ուսուցման դասընթացի ծրագիրն արդեն իսկ ներդրված է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի անձնակազմի կրթական եւ ուսումնական ծրագրերում։ Ռուսաստանի կողմից բացասական արձագանքը Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև կնքվող ռազմական փոխօգնության պայմանագրի վերաբերյալ հարված կլինի հենց Ռուսաստանին։ Այս մասին ասել է ռուս հրապարակախոս միջազգային իրավունքի ռուսական ասոցիացիայի անդամ Դենիս Դվորնիկովը։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ռազմական համագործակցության պայմանագրի կնքման մասին խոսվեց դեռ ապրիլին, երբ իրավիճակը սրվեց։ Խոսվեց, որ Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև պայմանագիրը փաստացի կա, դա աշխարհակաղակական իրադարձությունների մաս է, ասել է նա, ավելացնելով, որ հայ հասարակության կողմից չի ընկալվի, եթե Ռուսաստանը, որպես Հայաստանի ռազմական գործընկեր, այդ փաստին բացասական վերաբերվի։ Կարծում եմ Ռուսաստանի կողմից կլինի լրություն եւ դա կլինի նրա կողմից այս պահին ամենախելացի քայլը։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի վաճառքի քաղաքականության շարունակականությունը հարկադրված է։ Այս մասին ասել է ռուս վերլուծաբան Սերգեյ Ստանկևիչը։ Հարկավոր է ստապ գնահատել իրավիճակը։ Եթե Ռուսաստանը դադարեցնի զենքի մատակարարումը տարածաշրջան, անհապաղ կհայտնվեն զենքի արտաքին նորմատակարարներ։ Արդյունքում կլինի սպառազինության մրցավազք, որն անխուսափելիորեն կմեծացնի լայնամասշտաբ պատերազմի վերսկսման հերանեկարը։ Իսկ զենքի մատակարարումները այսպիսով թույլ են տալիս պահպանել հավասարակշռությունը, զսպել հակամարտության սրացումը։ Սա հարկադրված քաղաքականություն է, որը թույլ է տալիս խուսափել աղետալի զարգացումներից, նշել է Վերլոզաբանը։ Ստանկևիչի խոսքով Ռուսաստանը միանգամայն կարող է կանխել Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության սրացումը, բայց միայնակ չի կարող արագացնել հարցի դիվանագիտական լուծումը։ Հայկական կողմը պատրաստ է քննարկել փախստականների եւ հողերի հարցը, բայց ինքնորոշման հարցը նրա համար քննարկման առարկա չէ։ Այդ մասին ասել է լրագրող Ռոդոլֆո Կասադեգին։ Վերջին 22 տարում հրադադարի ռեժիմի խախտումները գրեթե միշտ ադրբեջանական կողմից հազարներով են հաշվում։ Դրանք երկու կողմից տասնյակ մահերի են հանգեցրել հայերը պատրաստ են քննարկել հակամարտությունը եւ փախստականների ու ներքին տեղահանվածների հարցերը, բայց նրանց համար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման հարցը քննարկման ենթակա չէ, նշել է Ռոդոլֆո Կազադեգին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում սեպտեմբերի 15-ին լսումներ կկայանան Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարման թեմայով։ Դրանք կանցկացվեն Ադրբեջան Արդյոք մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կարևորություն ունի խորագրով կոնգրեսի մարմին հանդիսացող Լանտոսի հանձնաշողովի նախաձեռնությամբ։ Տվյալ հանձնաշողովը հետևում է ամբողջ աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Լսումների նպատակն է քննարկել ներկայումս Ադրբեջանում տվյալ թեմայի շուրջ տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև գնահատել դրա հետևանքներն ԱՄՆ-ի քաղաքականության համար։ 2014 թվականից սկսած Ադրբեջանի կառավարությունը նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ավելացրել է այլախոհների նկատմամբ գործադրվող ճնշումը լրագրողների, ընդդիմադիրների, կրոնական գործիչների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հանդեպ հետապնդումները, նշվում է հանձնաժողովի նյութերում։ Դրանցում նաեւ ասում է, որ Ալիևի կառավարությունը թաթախված է կոռուպցիոն մեղադրանքներում եւ գտնվում է տնտեսական ճգնաժամի մեջ։ Կոնգրեսականների լսումներին Skype-ի միջոցով մասնակցելու է նաև հայտնի ընդդիմադիր լրագրող Խադիջա Իսմայլովան, ինչպես նաև Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը։ Նշվում է, որ լսումները բաց են լինելու կոնգրեսի անդամների, հանրության եւ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար, այն ուղիղ կապով կհեռարձակվի YouTube-ով հանձնաժողովի վեբ կայքում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է